turamukije mwebwe mwese muteze amatwi radio isanganiro tubaha ikaze muri uyu mwanya tubashikiriza amakuru eh, nayo akabagizwe n'izi ngingo nkuru nguru umuhuza mu matati y'abarundi ngo akwiye gukoresha ububasha bwose afise kugira abegwa bose n'amatati yari mu gihugu bicare baganire muri aya makuru biza kuvugwa na Silvestre ntibantunganya yahoze arongoye uburundi ishyirahamwe ry'abaririmbyi bo mu burundi ngo yifuza ko abaririmbyi ba kino gihe baririmba indirimbo zifise akanovera nk'abakera harico chatumye risaba ko ryoza riratanga uruhusha kugira indirimbo ivuzwe mu maradiyo biza biza kuvugwa na Bruno Simba vimbere arongoye iryo shirahamwe ariko urongoye radio isanganiro nawe ati ubwo bubasha iryo shirahamwe ntabwo rifise muraza gukurikira Samson Manira dukunda ya radio isanganiro muri makuru kandi tuza gukubitira mu ntara ya Muyinga aho uguca ibiti vya bujijwe by'imfata kibanza mustanteri wiyo commune akavuga ko bamaze iminsi babona ko ibiti bicibwa mu kajagari aho bishobora no guhera mukanya ni nkuru imwe mu kwayo Emeto Semitebutsi niwe adufasha mu buhinga bw'ivyuma obe niyo nkuru ndi kuri mikoro tongere tubahe ikaze isanganiro iradiyo iduhuza tongere tubaramutse tubahana ikaze muri ano makuru duhera mu bijyanye na politike uwo muhuza mu matati y'abarundi ngo akwiye gukoresha inguvu afise zose ahabwa n'akarere n'amakungu kugira impande zose zegwa n'amatati yari mu Burundi zitabe ibiganiro vyimirije bishikirizwa na Silvestre Ntibantunganya yahoze arongoye Burundi kubwiwe ngo ikibazo cabitaba ibiganiro ni cari gikwiye kuba intambamyi kuko ngo hahabwa umuti uwugwaye uh, ngo hakwiye kuganira abafise ivyo bapfa tumutegeyompi yakuwe na Joseph Nsabiyabandi gufasha imice ishamiranye umwe wese ubwa mbere kubanza kubona neza aho ashobora kugera n'aho adashobora kugera agashika n'aho amera mbere nk'ubu shyiramo ingufu ziwe zose kugira muri ibyo biganiro abantu batera imbere jewe nifuza yuko yo ngendo yofata akaza ashigikiwe n'aka karere ku buryo buboneka akumva yuko ashyigikiwe n'amakungu kugira aze afise mbere n'integuro yosaba yuko twebwe turi muri ivyo biganiro twogera dukorerako kugira ngo iryo hangira afise ry'ukwemezi atandatu ibintu vyaba byaheze rihere neza kandi rigahera ibibazo vyizwe uko biri uko barundi mu mico yabo yose babibona babyumva bibasagirije muri kino gihe ntihagire ikibazo na kimwe abantu batinya hanyuma kandi abantu bakagenda muri ibyo biganiro ntawo bihakana mugabo twebwe turabarongoza twongera tutireka tugire ukwigora kose gushoboka abo tubahindure turaba inzira nziza bifata bahinduka ku neza y'igihugu ntitubashire inyuma abarundi kuva bari mu nzego zo hejuru turemera kandi turagaragaza ko twemera imana aha rero nshaka kuvuga abemera ibya yezu kirisito mfatire kuri uyu niwe yavuze ati sinazanywe n'abakomeye naje gukiza ahubwo ab'imitima yabo yashaye iyo tugiye mu biganiro ahubwo imitima yashaye nibo twokwitaho kugira tubakize ubwabo hanyuma bakize tukamenya yuko n'igihugu gikiriraho kuko badakize n'ejo bazoguma ari abantu batera igikomere igihugu isanganiro inama isumba ingimba tubananye n'ano makuru mu bijyanye n'umutekano eh, imyambaro itatu y'ibirato by'igisoda hamwe n'impunzi ko hamwe n'impuzu z'umupolisi akiri mu kazi eh, nibyo byatowe muri quartier Yarango, iri mu gisagara ca Gitega hari mu isakwa ryazindutse rikorwa n'igipolisi mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri Edouard Ndayishimiye arongoye iyo quartier yarango amenyesha ko imyambaro y'ibirato ibiri eh, muri yo yatowe ari iyahoze ari y'abasirikare ikindi na ngo ni c'umupolisi akiri mu kazi warongoye eh, quartier akabona ko iryo sakwa ryo bandanya no mu yandi ma impunzi z'abakongomani zirenga ijana na mirongo itanu nizo zaraye zinjiye muri komine buganda y'intara ya cibitoke ziciye kwibarabara rya kane rya gasenyi izo mpunzi zimenyesha ko zahunze ingwano hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo hamwe n'aba mayimayi abo bari bamaze iminsi itatu barara mu ishyamba bagasaba leta ya Kongo kubagarukanira umutekano leta y'u Burundi nayo bayisaba kubaha ubuhungiro muri kino gihe izo mpunzi ziri mu ikambi mfatakibanza ya Cishemere yitwa claude bareke bavuga ababakuru uyu mutumba hino bavuga ko yishwe n'amahiri yakubiswe n'uwitwa salvatore nyanza nkuru nyine zivuga ko uwo yakoze iryo bara n'uwo yapfuye ngo boba batabivuye ku kabariro ko bari biriwe barasangira urukanya ubu uwo yagirizwa Salvatore Nyandwi yamaze gushikanwa mu minwe y'igipolisi c'inyamirama bikumvo z'amatohoza mu gatondo kuri uwa mbere nyene aho kuri uyo mutumba hina umukenyezi yitwa Ndimana Emanuela basanze ikiti gaciwe kimanitse ku mugozi mu nzu bisa n'uko yiyahuye ariko abo bo kuri uyu mutumba bemeza ko uwo mukenyezi yishwe kuko basanze mu gatondo ko kuri wa mbere hari igitoboro mu ruhome rw'inzu yiwe y'abamwo abamwishe boba baciye amatati y'amatongo ngo yoba ariyo ntandaro y'ubwo bwicanyi kuri uyu mutumba wa hina haravuga akabarebe kadasanzwe gaturuka ko banywa cyane inzoga ibujwe n'amategeko yitwa ikibara no mu isaka ryabaye mu gatondo kuri mutwa nyine kuri wa kabiri amaritiro angana amajana indwi iyo nzoga yitwa ikibarode yafashwe batatu muri abo bayidandaza bakaba bamaze nabo nyene gushikanwa mu minwe y'igipolisi ingozi ponari muzagara radio isanganiro tubandanye n'ano makuru ku gihe cy'isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu Ishirahamwe ry'abaririmbyi bo mu Burundi Amical de musiciens du Burundi ngo ryashatse kubahiriza uburenganzira bw'abahinga droit d'auteur mu gifaransa mu gusaba ko ari ryo ryoza rirumviriza indirimbo z'abaririmbyi imbere yuko zivuzwa mu bimenyesha makuru urongoye iryo shiramwe avuga ko bifuza nuko abaririmbyi bakiri bato boririmba indirimbo zifise akanovera nk'iz'abaririmbyi ba kera dukurikire Bruno Simbavimbere harongoye ishirahamwe ry'abaririmbyi bo mu Burundi muri abahinga mu muziki twavuze bati ibintu twumva uno munsi bijyanye n'umuziki birababaje kubona hari indirimbo zivuzwa izo ndirimbo nazo zikora zumviza nk'umuhinga ikintu na kimwe kirimwo kiza gifasha kiza giteza imbere umuziki Burundi hama tugo turaba duca hirya no hino no kumviriza abantu b'abakunzi b'umuziki ibyo bavuga amaradiyo no hino urumva yuko bavuga bati indirimbo duherukamo indirimbo ubona yuko ari indirimbo nyazo zifite amajambo atomoye amajambo yumvikana indirimbo za kera tuvuze duti twebwe nk'ishyirahamwe dusabe urwego rwa CNC rurongoye ibinyamakuru badufashe kugira ngo habe kugarukana indirimbo z'u Burundi zigira akanovera abayirimbyi basubire kwiyumvira kuko tuyumvira kera kugira indirimbo zifasha ahubwo nagira amari kuhava muvuga muti dutunganye inyigisho eh, kuri abo baririmbyi bacyaruka kugira bamenye ingene bo kwitwara hako mu bategeka gukora ivyo kandi matani icuma bafashije mu mwuga si kubategeka ahubwo ni ukubafasha twebwe ifu yuko bamenya yuko umuziki ari shene hari umwanditsi hari umuririmbyi hari umuririmbyi ari umuririmbyi gusa hari n'ucuraranga kubera yuko azi gucura hari n'ikindi naco eh, navuga yuko amanama tuba tuyagize dutanga intumbero duhanurana Amicale des eh, yo mu Burundi eh, ni shirahamwe ryigenga none ubwo bubasha mwebwe mu bamwabukuye ububasha eh, bwa mbere ho nimba twahaguse tuvuga duti niha bitegeko rikingira abahinga turadotera ibyo navyo hari ikigo kijeje ko bikingira oya mbere ho ni byacu nimba bikiriho nitwe twabisavye eh, nkavuga nti rero Bruno Simbava imbere yarangoye ishirahamwe ry'abaririmbyi bo mu Burundi kuri ivyo nyene ngo nta burenganzira na bumwe iryo shirahamwe rifise ryo kubanza kwemeza indirimbo zica mu maradiyo no mu mateleviziyo kuko ngo ari ishirahamwe ryigenga kandi mu byo uh, ryemerewe gukora ico kitarimwo bimenyeshwa n'urongoye radio isanganiro inyuma yaho urwego sense ruhaye iryo shirahamwe ubwo burenganzira Samson Maniradukundo dukunda asaba ko iyo ngingo yofutwa maze yaba urwego sense yaba ishyirahamwe ya Amical des Musiciens eh, bikubahiriza ah, amategeko tumukurikira iyo ngingo y'ikigo cyo gucungera ingene ibimenyesha makuru bikora rwego sense mbona yuko ari ngingo idakurikije amategeko ku mvo zikurikira ubwa mbere ishyirahamwe amekare de mizisiye ni rya shyirahamwe tuvuga ko adaharanira inyungu za politiki, asbl ayo mashyirahamwe nayo arafise intumbero aba ajejwe gukora imbere y'uko yemererwa mu mushikiranganje bw'intwaro yo hagati muri ibyo yiyemeje gukora rero icyo cyo kubimeza indirimbo nta kirimo nicyo gituma rero ingingo sense iheje gufata yuko iyihereza ubwo burenganzira atari ingingo ikurikije amategeko kuko ubwo burenganzira ntabwo yari yifise nta bushobozi yari ifise ikindi nacyo ishyirahamwe amicale de musiciens kubera ari ishyirahamwe ridaharanira inyungu za politiki ubwo burenganzira bwo kwemeza ntabwo ifise ahubwo hategerezwa kujyaho urwego rushizweho n'itegeko rya leta kandi ruzwi nicyo gituma rero ibi byose izi ngingo zose zafashwe mbona yuko ari ingingo zidakurikije amategeko hanyuma kubera rero Burundi ari igihugu kirangwa n'amategeko mbona yuko iyi ngingo yari ikwiye guhagarikwa hanyuma yaba ibimenyeshamakuru yaba na senise tukiga gukurikiza amategeko twese hanyuma kandi n'aya mashyirahamwe nayo avuga ko bataharanira inyungu za politiki ishyirahamwe ryose rigatahura yuko rifite intumbero rikurikiza kandi iguma ariyo nyine isanganiro tubandanye n'ano makuru hari abantu cumi na batanu bagizwe n'abarundi n'abakongomani baheruka gufatwa n'igipolisi eh, bagirizwa kwiba abanyagihugu bakoresheje amayeri ibyo bita escroquerie mu gifaransa umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye amenyesha ko abo bantu babicisha mu ishyirahamwe AVVC mu mfunyapfunyo y'igifaransa ritazwi mu Burundi mu guhenda abantu ko bazojanwa mu gihugu ca Australia uwo mugwi w'abo bantu ukaba wari umaze gutororokanya amadosiye ashika ibihumbi bibiri imwe bakaba bayakira amafaranga ari hagati y'ibihumbi amajana indwi n'umuriyoni n'inusu y'amarundi abanje gutangwa tukurikire Pierre Nkurikiye ukungene byagenze hari abantu baje baritwara mu gipolisi bavuga ati twebwe hariho abantu baje badusaba amafaranga bashaka kuturungika hanze mu gihugu cya australia atari ko gushika n'ubu ntibarashobora kuturungika twibaza ko twibwe igipolisi cyaciye gitangura amatohoza niho caca kibabaza kiti none abo bantu bakorera hehe eh, abo bantu barajyana igipolisi igipolisi gica gisanga ahubwo babikorera no mu ishuri muri iryo lise cy'ibitoki ngaho bujumbura mugabo tugiye kuraba ino mu burundi twasanze iryo shyirahamwe atana hamwe rizwi ukuntu rero babigenza wewe ugiye kubitura eh, ukabahereza amafaranga baca bahindura izina ry'iwawe bakaguhereza izina eh, ry'igikongomani kugira ngo abantu ntibasubire kumenya yuko uva no mu burundi bagashaka gukorera dosiye bakanavuga mbere ko hari n'amashyirahamwe mpuzamakungu nk'iyi bita eh, oem organisation internationale pour la migration bakanavuga yuko na leta eh, icyo gihugu cya australia ibirimwo aba bantu rero eh, batanguye kwakira abantu babandika babasaba ayo mafaranga mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu amadosiye ngaha yafashwe ayo igipolisi cyashoboye gufata kuko hari ayandi menshi baba baranyegeje igipolisi kitafashe ni igihumbi na mirongo ibiri na zitatu eh, barihisha rero hagati y'amafaranga ibihumbi amajana indwi n'umuriyoni n'inusu w'amarundi ku idosiye imwe uwo akaba yari umuvugizi w'igipolisi eh, c'u Burundi ku makuru nayo yatangajwe eh, n'ubuserukizi nkuko vyamenyeshejwe kandi n'umuvugizi w'igipolisi ku isaha 6:42 tubananye nano makuru uguca ibiti bibazwamo imbaho birabujijwe kibanza muri komine ya muyinga kuva mu iheze musanteri wa komine muyinga amenyesha ko iyo ngingo yafashwe bamaze kubona ko ibiti biriko biratemwa mu kajagari n'abanyagihugu inkuru ya Dieudonne Nzeyimana ababaza ibiti ijya nino aha muri komine ya muyinga ntibacibanga n'ibiti bikiri bito abajeje intwaro bati tubiretse uko turabona ko hari umurindi wo guhonya ibiti ivyo bivugwa na Filipo Nkeramihigo musitantiri wa komine Muyinga asigura igituma bafashe ingingo yo kubuza icigwa ry'ibiti mu gufata iyi ngingo ni uko twabonye yuko abenegihugu barimo barasatura ibiti ku bwinshi na cyane cane ibiti bitari bwere bikomere abantu batwawe umutwe n'amafaranga yava mu rudandazwa rw'amagendu rw'imbaho mu gihugu kibanyi cya Tanzania hanyuma amakuru rero twari twari ni uko izo mbaho n'ubundi zagenda mu gihugu kibanyi cya Tanzania kubera barose isoko y'uko izo mbaho ziba zigurwa amafaranga agera ku bihumbi umunani n'amajana atanu duca dufata inkingo kubera ibyo bintu bihungabanya ibidukikije yuko twabihagarika kugira ngo abenegihugu ntibagume batema ibiti bitaranakomera na cyane cyane yuko izo mbaho zaca mu kinwabi nubwo harinze gufatwa ingingo zifata ikivunga bene ibiti bamwe mu bakora umwuga wo kubaza bavuga ko uretse ukubabuza aho bakura umukate w'abana ngo n'ubundi mu mategeko yahahora cazira kikazirizwa ko ibiti byicigwa hadatanzwe uruhusha rw'igisata kijejwe ibidukikije Theodore Nzeyimana mu buhinga bwa radio Isanganiro tugarukiye hano mu gisagara ca Bujumbura mu bijanye n'ivyo nyene bidukikije aho bamwe mu banyagihugu baba hafi ya zone bwiza kwibarabara rya kane eh, mu gisagara ca Bujumbura basaba bashimitsa abajejwe intwaro ko babafasha mu kuzibira ikinogo gicamwo imicafu itandukanye iva mu mazu yo muri ako gace yatobokeye mwibarabara bakavuga ko bishobora gutera ingwara aba muri ako gace Ive Nkunzimana yarahashitse ayo ni amazi mabi ava mu mazu atandukanye yo muri zone ya bwiza ibarabara rya kane mu gisagara cya bujumbura uhashitse wakigwa n'umunuko w'ayo mazi akaba ari nko ku metero zidashika mirongo itanu za zone ya bwiza umwe mu banyagihugu baba muri ako karere avuga ko bibateye ingorane ngo kuko imyanda yose iva mu tuzu twa sugumwe ica yuzura mu ibarabara amadeshe yose ava mu matwarete agaca yuzura mu ibarabara natwe tuba hafi yaho ivyo rero bigaca bidutera ingorane ivyo o biramaze igihe cyarigeze kuba mu mezi yahera komine ikiri mu bwiza ubu murabona aho bashyiriyeho amakomine mashasha ubu nticyaheruka cyaheruka kuba icyo gihe amakomine akiri menshi ubu rero niho cyateye ingorane igihe cya mbere twarigeze kubivuga baragikora twiyungunganije twebwe abanyagihugu hanyuma mu nyuma na komine irabijamwo barariha umukozi setemu nayo nyine ikiraza birakogwa birahera none ubu rero byasubiye kandi bije biruta ibya mbere kubwiwe ngo si ibyo babanza gushikiriza muri muri zone kuko nabo nyene bakorera hafi y'ahayo mazi yatobokeye bagasaba ababijejwe ko bobagarukira ko amagara yabo ataratosekara mbega ugira ngo si n'ibigoye kuko ntitwobanza no kubibashikiriza nabo nyene n'imbere yabo n'imbere ya zone nabo nyene barabibona dusaba yuko ico kintu bodufasha ababijejwe bakaza bakabikora kugira ngo ubuzima bwacu n'ubwe imiryango yacu bumererwe neza abarongoye intwaro mu gisagara ca Bujumbura bakaba bemeye ko bazogira ico babivuze ko mu minsi iri imbere Ive Nkunzimana tubandanya nano makuru ingingo y'umugwi w'igihugu eh ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo yo kwaka itongo societe Rugofame ngo ntiyisunze amategeko bivugwa n'uburanira iyo sosiyete nyuma yaho ku munsi wa gatandatu w'indwi Heze musanteri wa komine rugombo ashikirije ko amatongo ya rugofame eh, eh, yahora ikoreramwo asubijwe mu minwe ya leta umuvugizi w'umugwi CNTB arahakana ibivugwa n'uwo aburanira rugofa ngo kuko amatongo ubuyobozi bw'iyo sosiyete yaho ikoreramwo yaguze hatisunzwe amategeko Evariste Nzikobanya inyuma yaho ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze musitanteri wa komine rugombo y'intara cibitoke atangarije ku mugaragaro kw'amatongo sosiyete rugofarme yahora ikoreramwo asubiye mu minwe ya leta ubuyobozi bukuru bw'iyo sosiyete bubananya kuvuga ko umugwi sentebe atabubasha ufise bwo gushira mu minwe ya leta itongo iyo sosiyete ifitiye ibipapuro ndangatongo titre de propriété mu gifaransa umushingamanza wa sosiyete rugofarme Janvier Sabimana avuga ko umugwi sentebe ushaka gutwara itongo udafite uburenganzira uburenganzira biriko birakogwa muri societe rugofarume ni ibintu birenganya rugofarume cane cane gose kuko icambere coco ikomisiyo igihe yatangura kwisuka mu biraba itongo rya rugofarume iryo tongo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icyenda na rimwe bigaragara neza ko kontra yabo yari isigaje imyaka itatu rugo farume rero iragura iryo tongo n'ibyo kugira ngo irikoreremo yategezwa kurikoreramwo muri iyo myaka itatu gusa ariko yacibandanye ibandanye irikoreramo gushika aho sentebe yafatiye iyo ngingo ku ruhande rwa sosiyete rugofarme ngo ntibyumvikane ingene umugwi sentebe wagiye guca urubanza rw'itongo ritari mu matati n'umuntu yasinzikajwe n'intambara nk'uko amategeko ngenderwa ko ya sentebe abivuga umushingo umushingwamanza janvier Salimana avuga ko sentebe yarenze akarimbi uwuvugira sentebe arahakana ibyo bivugwa diodone mbonimpa ashikiriza ko leta yanyazwe matongo mu bihe by'amagume ngo ari nacyo gituma itegerezwa gusubira ku matongo yayo nayo kubivugwa n'uruhande ruhande rwa sosiyete rugo ko sentebe yashyize mu ngira ingingo yafashe kandi iyo sosiyete yamaze kunguruza muri sentare idasanzwe y'uwo mugwi Diodone Mbonimpa avugira sentebe avuga ko ingingo yafashwe n'uwo murwi atakibuza kwija mu ngiro mu kurindira ko sentare igira icishikirije buraca bugacana yandi bucana yandi yo kuruno wa kabiri iza kutuganirira ku ndwara y'igisida gishikira umutima ibyo bita crise cardiaque mu gifaransa ni igice cya kabiri cy'iyo twabashikirije mu nduheze muganga avura izo ndwara Constante Nyamuzangura atubwira ingene iyo ndwara yica mu mwanya muto n'ingene uwugiriwe amahirwe yo gushika kwa muganga kare ashobora kuvugwa agakira Francine Ndiyokubwayi twari twabaganiriye muri buca n'ayandi y'amagara y'abantu iheruka ibijyanye n'icyo bita crise cardiaque nk'uko ivugwa mu rurimi rw'igifaransa imwe mu ndwara z'umutima iza bwa gisida igashika iyo ibice by'umutima byapfuye bitumwe n'uko byabuze umwuka ububabare budasanzwe mu gikiriza nibwo ahanini buyiranga nk'uko tubibwirwa na muganga Constantin Nyamuzangura yanonosoye ibijyanye n'indwara z'umutima aha akanavuga n'ingene baheza bakayipima ibituma abantu bagira ububabare mu gikiriza ni byinshi kwa muganga ariko rero ububabare bw’uyu mutima burisa igipimo ariko nyamukuru dukoresha nico bita electrocardiogram igipimo kitwereka ingene umuyaga nkuba electricité ugenda mu mutima ariko hariho n'ibindi bipimo tugira mu maraso bishobora kutwereka yuko uduselule imitsi canke inyama zigize umutima zagwaye crise cardiaque ngo ifise byinshi yonona icambere cyo nuko yica ningoga umutima ugaburirwa n'imitsi bita artère coronaire izo rero iyo zazivye zose zizibiye rimwe umuntu ashobora gucapfa ubwo nyene ariko rero iyo imitsi yo itazivye wamusanga hari igice kibandanye gikora neza kigatuma umutima ubandanya upoma amaraso neza ivyo rero naho biba naho utazi imitsi yose utavuwe uragira ingorane mu nyuma nka bijya bita insuffisance cardiaque usanga uyo muntu atagishobora gukora ibintu byinshi kuko umutima wiwe ntubugifise ubushobozi bwo kumutuma abaho neza izindi ngaruka mbi zishobora gushika nuko uyu muntu ashobora kugira ingorane mu bijanye n'itera ry'umutima ugasanga yamana ivyo bita amatrouble de rythme umutima wiwe uratera nabi cyane uwo muhinga mu kuvura indwara z'umutima amenyesha ko ugize iyo crise ashobora kuvurwa agakira ariko ngo ni vyiza ko yashikiye ashikanwa kwa muganga n'imiburiburi inyuma y'amasaha ane bibaye igihambaye cyane n'uyo mwanya wo kuza kwivuza amasaha n'amaze kurenga amaserire canke ibihimba bigize umutima birapfa iyo bitaronse umwuka hari uburyo bubiri bwo kumuvura ariko nuvuga ko dufise uburyo bumwe ngahanye mu Burundi nuko yaje imbere y'amasaha cumi n'abiri turagerageza kuzibura iyo mitsi yazivye turamuha imiti ituma iyo mitsi isubira kurengana izo kayo canke ayo maraso avurira muri artere tugashobora kuzikuraho arashobora gukira kuko amaraso arashobora gusubira kurengana neza aje atevye naho atazivye imitsi yose itwara amaraso arashobora gukira akagumana ivyo novuga sekere canke nk'inkovu ingaruka mbi zo gutera cyane umutima canke kuba insuffisance cardiaque umutima ntukore neza ariko ivyo navyo kwa muganga turabivura hariho ubundi buryo rero budahari ngaha bagera bagerageza gukoresha ubuhinga buteye imbere cyane bakishikira mu mutsi bakawuraba bagakuramo iyo kayo hanyuma mu kibanza bagashiramo akantu kameze nka kajya karosoro k'ikaramu kugira ngo imitsi igume imeze neza igume irengana neza muganga nyamuzangura asigura kandi ko kwirinda gushikirwa na crise cardiaque bishoboka mu gihe umuntu yirinze indwara isanzwe ituruka ko umuntu asanzwe afite nka zya ndwara za diabete na hypertension yozivuza neza gikiriza kwitura ivuriro rimwegereye mu maguru masha kugira agirirwa amahirwe yo gufashwa ingaruka mbi zitaraba nyinshi Nino kuri iyo bucana yandi y'amagara y'abantu turangirije ko ano makuru dushimire muri mwese mari kumwe yakurikira shimire na Emeto Semite butiyere mpinga bw'ivyuma mugire akayabagu abari eh, kumeza meza mubandanye mukurikira n'ibindi biganiro bya Radio isanganiro